Te wspaniali, e, tak sobie chodzę ostatnio i podśpiewuję, przepraszam. Do re mi fa so fa. Jakoś tak mniej więcej. Więc witam Państwa. Dobry wieczór Państwu. Obiecuję, że już dzisiaj więcej nie będę śpiewał, za to mam przyjemność e, zapowiedzieć i powitać ponownie na scenie studia imienia Agnieszki Osieckiej zespół z Torunia. Oni od kilku lat próbują z powodzeniem pokazywać nam e, różne gatunki tak zwanej czarnej muzyki. Robią z tego mieszankę wybuchową, co na pewno dzisiaj też się sprawdzi w czasie naszego koncertu. E, grali przed wieloma gwiazdami, za kilka dni znowu wystąpią przed Lauryn Hill, ale dziś e, grają u nas w Trójce i promują swoją drugą płytę Y, której tytułu już nie będę po raz drugi śpiewał, do Remifa fa sofa. A dzisiaj zagrają dla Państwa Kasia Kurzawska. Nawet zaśpiewa, tak rzekłbym. Iwona Omowicz, Tomasz Organek, Bartosz Staszkiewicz, Adam Staszewski i Robert Markiewicz. To na pewno będzie piękny, niezapomniany wieczór. Sofa znowu w trójce. Gracias. always cut on my nightly medication. My both wings are hit by anxiety and frustration All the daily medicate. I take these pictures of hatred, mother nature being raped like she's no longer safe. We got inflation, hurricanes, and food being wasted. The youth contaminated from the youngest of ages. And guns are no strangers, being brainless is contagious. Major corporations so corrupt that we can in the air that we inhale on a nightly basis. A lot of lives need nothing but the adopted. A mother cries as a baby dies of something age related. A daughter cries cause she got the wrong color mistake.